Mungu ameijalia iwe kweli na Mwenyezi Mungu amenifanyia wema kunitoa gerezani na kukuleteni kutoka jangwani baada ya shetani kuchochea baina yangu na ndugu zangu. Hakika Mola wangu mlezi ni mpole kwa litakalo. Bila shaka yeye ni mjuzi mwenye hikma. Rabbi qad ataitani min almulki wa 'allamtani min ta'wili alahadith فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين Ewe Mola wangu mlezi hakika umenipa utawala na umenifunza tafsiri ya mambo Ewe muumba wa mbingu na ardhi wewe ndiye mlinzi wangu katika dunia na akhera nifishe hali ya kuwa ni Muislamu na nichanganyishe na watendao mema. Dhalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wama kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Hizi ni katika habari za ghaibu tulizokufunulia na hukuwa pamoja nao walipoazimia shauri yao walipofanya njama zao wakizua vitimbi wama aktharu nnas walau harasta bimu'minin na wengi wa watu si wenye kuamini hata ukijitahidi vipi wama tasaluhum alayhi min ajr in huwa illa dhikrun lilalamin wala wewe waombi ujira kwa haya hayakuwa haya ila ni mawaidha kwa walimwengu wote Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Wakaondoka na ile kanzu na moyo Yakubu ulikuwa umezama kungojea nini litaloleta safari ya wanawe. Na Mwenyezi Mungu alikuwa yupo pamoja naye katika kungojea huko, ikawa roho yake imeshikamana na roho zao. Basi ule msafara wao ulipotoka nchi ya Misri katika njia yake kumwende yeye, aliwaambia hali zake hayo kwa kusema, mimi naihisi harufu ninayoipenda ya Yusufu inanijaa na lao kuwa si hofu kwamba mtanituhumu kwa ninayoyasema ningelikwambia ni mengi ya Yusufu kuliko hizi hisia na mawazo wale ahali zake wakamjibu jawabu kali wakiapa kwa Mwenyezi Mungu kuwa yeye yungali kuropoko kwake na kupiswa kwake kwa uzee basi akajitayarisha alivyojitayarisha kwa mapenzi yake yaliyopita kiasi ya kumpenda Yusuf na kuendelea kwake kumkumbuka na kutaraji kukutana naye. Akashikilia tamaa yake, akingojea rehma Mwenyezi Mungu na hali zake akishikilia kumdhania dhana mbovu mpaka alipofika mtu aliyechukua kanzu na kumbashiria kwamba Yusufu yupo salama salmina. Ilipowekwa kanzu usoni kwa Yakubu akainusa harufu yake, moyo wake ulija furaha, macho yake yakarejea kuona. Yule mjumbe alipomsimulia hali ya Yusufu na kwamba anamtaka yeye asafiri ende pamoja na hali zake, aliwageukia waliokuwa naye akiwakumbusha ule utabiri wake na akiwakaripia kwa vile walivyomkadhibisha. Akawataka wakumbuke yale aliyowahakikishia pale punde kwamba yeye anayejua rehema ya Mwenyezi Mungu na fadhila yake wasiyojua wao. Hapo wakamkabili kwa kumtaka msamaha, wakimtaraji wasamehe na awatakie kwa Mwenyezi Mungu kwa madhambi yao. Kwani wao walimhakikishia katika kule kutubu kwao kwamba wao walikuwa ni wenye kutenda madhambi. Akasema Yakubu nitaendelea kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu kufutiwa dhambi zenu na hakika yeye peke yake ndiye mwenye maghfira milele na rehema daima. Yakubu akasafiri kwenda Misri pamoja na ahli zake mpaka akafika huko. Walipoingia kwa Yusufu naye alikuwa akawapokea kwenye milango ya Misri, huruma na shauku ilimpeleka kwa haraka kwa baba na mama yake akawakaribisha na akawataka wao na ahali zake wakae Misri kwa amani na salama kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Msafara ukenda ndani ya nchi ya Misri mpaka ukafika kwenye nyumba ya Yusuf, wakaingia na Yusuf akawatanguliza wazazi wake, akawaweka kwenye kochi. Yakubu na ahali zake wakaja furaha kwa uzuri wa mapokezi aliyowatengenezea Mwenyezi Mungu katika mikono ya Yusuf. Kwani kwa hayo uko wote umekusanyika hapo baada ya farakano na umetukuka makamu makubwa ya utukufu na heshima. Wakamwamkia mamkio aliyozoewa na watu tangu zamani ya kuamkia maraisi na watawala. Wakaonyesha unyenyekevu kwa utawala wake. Yale alimkumbusha Yusufu ile ndoto yake utotoni. Akamwambia baba yake, "Hii ndiyo tafsiri ya ndoto niliyoiota." na nikakusimulia ya kwamba nimeota usingizini kuwa nyota kumi na moja na jua na mwezi zinisujudia. Ni hivi basi, Mola wangu mlezi ametimizia na amenitukuza na amenifanya ihsani. Amedhihirisha kuwa sina makosa na akanitoa kifungoni na akakuleteni kutoka jangwani tukutane baada ya shetani kutufisidi baina yangu na ndugu zangu akawachoshia dhidi yangu. Na haya yote yasingekuwa bila Mwenyezi Mungu kuyafanya. Yeye ndiye wa kupanga na kufanya mambo yatimie kama atakavyo. Na yeye ndiye mwenye kuzunguka kila kitu kwa ujuzi wake ambaye hukumu yake ni yenye kushinda katika kila jambo na kadhia. Yusufu akamwelekea Mwenyezi Mungu akimshukuru kwa kuzihisabu na neema zake juu yake na akimwomba amzilishie fadhila zake kwa kusema: Ewe Mola wangu mlezi, Neema zako kwangu ni nyingi mno na bora mno, umenipa utawala na nakuhimidi kwa hayo. Ukanitunukia ilmu ya kutafsiri ndoto kama ulivyonitunukia. Ewe Muumba mbingu na ardhi, wewe ndiye uliyemiliki mambo yangu yote na mtawala wa neema za uhai wangu baada ya kufa kwangu. Nifungamanishe nawe kwa ulivyowaridhia manabii wako katika dini ya Kiislamu na uniingize katika kundi la uliowaongoa kwenye wema miongoni mwa baba zangu na waja wako waliowema waliosafika. Ewe nabii, haya tuliyokusimulia ni katika habari zilizopita za kale, hazikukufikia ila kwa wahi uliotoka kwetu. Wala wewe hukuwapo pale nduguze Yusufu walipokuwa wakipanga njama, wala wewe hukuwa unavijua vitimbi vyao ila kukusimuliwa nasi. Na wapo wengi ambao tabia zao zina maradhi zinazowazuia wasisadiki haya unayofunuliwa hata moyo wako ukiwa na shauku namna gani waamini au nafsi yako ikafanya juhudi gani waongoke. Wala hatukusudii kwa hadithi za uongofu unazowaeleza kuwa ndio upate malipo au manufaa ikiwa hawaongoki hawasuhuzunikie Mwenyezi Mungu atawaongoa watu wengineo Kwani sisi hatukwateremshia wao tu peke yao na haya si chochote ila ni mawaidha na mazingatio kwa kila aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu katika mbingu na ardhi.